Առանց իրավական պետության կայացման երկիրն ապագա չունի։ Իսկ իրավական պետության հիմքն իրազեկ եւ իրավատեր քաղաքացին է։ Այս գաղափարի հիմքում է ընկած Ջիանգիրյան եւ Երիցյան Փարտնյորս փաստաբանական գրասենյակի բացումը։ Ընկերության գործնեության հիմքում հաճախորդի սպասարկումն է բարձր իրավաբանական եւ փաստաբանական ծառայությունների մատուցմամբ, այդписով ներդրում ունենալով հասարակության իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման եւ արդարադատության համակարգի կայացման գործում։ Ջիանգիրյան եւ Երիցյան Փարտնյորս փաստաբանական գրասենյակը իդեմս բարձրակարգ եւ փորձառու իրավաբանների մատուցելու է ծառայություններ ուղված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց անհատ ձեռնարկատերերի շահերի եւ իրավունքների պաշտպանությանը։ Փաստաբանական գրասենյակի բացումը տեղի ունեցավ մայիսի 1-ին։ Միջոցառմանը Բացման խոսքով հանդես եկավ փաստաբան Արմեն Մաղդասարյանը, ով համոզմունք հայտնեց, որ Ջիանգիրյան եւ Երիցյան ընկերները կկարողանան մեկ բռունցք դարձած պաշտպանել Արցախի հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները։ Երևի պատահական չէ այս օրը դրված մեր Երիցյան եւ Ջիանգիրյան partners միացումը այս գեղեցիկ մտնոլորտում կազմակերպելը եւ այն առումով որ այսօր աշխատավորների մեր օրը օրենքով, Արցախի հանրապետության տոների հիշատակի օրերով, օրերի մասին օրենքով աշխատավորների համերաշխության օրն է եւ պատահական չէ այսօր որ հանդիպեցինք եւս մեկ անգամ փաստելու մեր հանրությանը իրազեկելու որ այո Արցախի հանրապետությունում իրավական հիմքերը բավականին լուրջ նախադրյալ եւ մեր քաղաքացիները մեր ամեն օր ամեն ժամ պետք է մեր գործով մեր աշխատանքով ապացուցենք որ այո Արցախի հանրապետությունը իրավական պետություն է եւ այդ իրավական պետության ճանապարհին հաստաբանները կոնկրետ այստեղ ներկային նաեւ իրավապահ մարմիններից մեր ընկերները համատեղ ուժերով ձեր ձերքի տված մեր քաղաքացիների իրավունքների պատշաճ կարողանանք կազմակերպել։ Ես ցանկանում եմ ողջունել բոլորին, շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն այս նախաձեռնության համար, որովհետև սա շատ կարևոր քայլ է մեր Արցախի հանրության իրավական պաշտպանվածության առումով։ Գերիցյան եւ Ջանգիրյան ձերքերը միավորվեցին եւ մեկ ուժեղ բռունցք դարձան։ Մենք բոլորս մեր պատրաստակամությունը հայտնենք, ինչով կարող ենք ամեն առումով մեր օգնությունը ցուցաբերել, ինչ որտեղ նաեւ ստանալ օգնություն այս ընկերությունից։ Թոշակառու Լիլիա Ավանեսյանը գտնում է, որ նման գրասենյակի բացումն այսօր առավել քան պահանջված է։ Բարև ձեզ, Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդումն է եւ այսօր մենք ներկա ենք գտնվում հաստաբանական գրասենյակի բացման։ Հաստաբանական գրասենյակի բացումը պահանջված էր, հուսանք որ Ջահանգիրյան եւ Երիցյան համագործակցությունն է, որ այկալ եւ գրագետ հաստաբանական ծառայություններ կմատուցի մեր հասարակությանը։ Փաստորեն ես երկուսին էլ անձամբ ճանաչում եմ եւ համոզված եմ, որ դա այդպես էլ կլինի։ կլ Ուզում եմ նրանց մաղթել երկար ու կանաչ ճանապարհ, շնորհավորում եմ գրասենյակի բացման առիթով եւ ցանկանում եմ, որ դա նրանց վերջին հաջողությունը չլինի։ Տիկին Իլա նաև որպես արդեն երկարամյա փորձ ունեցող մասնագետ, եթե այսպես կարևորելու եւ արժևորելու լինենք այս գրասենյակի բացումը։ Իմ կարծիքով չեմ ուզում որևէ ուրիշ փաստաբանի նսեմացնել, բայց մեր երկու փաստաբանները, Ջանգիրյանն ու Երիցյանը, շատ գրագետ փաստաբաններ են երկուսն էլ եւ նրանց համագործակցությունը իրականում պահանջված է ու մեր հասարակության համար շատ տեղին է այդ բացումը Նախկին դատավոր, այժմ արդեն փաստաբան Ռաֆայել Ջիանգիրյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ գաղափարը ցակել էր մոտ 1 տարի առաջ։ Նա իր մասնագիտական հետաքրքրությունը փաստաբանության ոլորտում դեռևս չի հասցրել իրացնել, քանի որ վաղ տարիքում նշանակվել է դատավոր, աշխատել եւ առաջինատյանի եւ վերաքննիչ դատարանում։ Այսօր արդեն հնարավորություն կունենա իրագործել իր ուսանողական տարիների երազանքը։ Այդ գաղափարը մեր մոտ ձևավորվել է շուրջ ու մոտորապես մի տարի առաջ։ Ես փաստաբանությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեի դեռևս ուսանող տարիներից, այնպես ստացվեց, որ շատ երիտասարդ տարիքում եմ նշանակվել դատավոր եւ իմ մասնագիտական հետաքրքրությունը փաստաբանության ոլորտում չեմ հասցրել իրացնել։ Նաև փաստաբանությամբ զբաղվելու համար շատ կարևոր է ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելու համար շատ կարևոր է ունենալ թիմ, ամուր թիմ եւ բնականաբար համատեղ աշխատանքի շնորհիվ այդ նաեւ փաստաբանության ոլորտը դառնում է շատ ավելի էֆեկտիվ եւ արդյունքների հասնել գրանցել բարձր արդյունքներ դառնում է շատ ավելի հեշտ։ Մենք այս գրասենյակի հիմնադրմամբ պատրաստվում ենք մեր ջանքերը, մեր մասնագիտական փորձը եւ գիտելիքները ներդնել Արցախում քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Նաեւ ու գախնիկ չէ, որ ես 10 տարի աշխատել եմ դատավոր եւ առաջացանի դատանում եւ վերակնիչացանում եւ արդեն որպես դատավոր ունեմ բավականին փորձ եւ կայացած եմ այս առումով ես համոզված եմ, որ ունեմ շատ անելիքներ Փաստաբանության ինստիտուտի որակական բարձրացման գործում եւ իմ ունեցած գիտելիքներն ու փորձը կհաղորդեմ այդ գործին։ Նաեւ որպես գործընկեր Երիցյանի հետ համագործակցելը նույնպես պայմանավորված էր եւ գաղափարների միավորմամբ եւ նաև ինչպես ես ընդգծեցի համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Բնական է բոլոր փաստաբաններին հետ հնարավոր չէ համատեղ աշխատել, թե բնավորության տարբերության, թե մասնագիտական տարբեր մոտեցումների պատճառով։ Ես չեմ ասում, որ մենք համակարծիք ենք ցանկացած հարցում կամ նույն գործելավոճն ենք ընտրում մեր աշխատանքում, սակայն հենց այն բացերը, որը այն հատկությունները, որ ունեմ ես եւ ունի Երիցյան եւ հակառակը, որ ունի ինքը ճունեմ, որ ունեմ ես ճունի ինքը, մենք հենց դրանց համար տեղման արդյունքում ենք համատեղ որոշել հիմնադրել ընկերություն հաստաբանական գրասենյակ։ Պարոն Ջանգիրյան, այսօր հաստաբանական ոլորտն Արցախում լիարժեքորեն ցավոք կայացած չէ եւ բազմաթիվ քաղաքացիներից ենք լսում բազմաթիվ բողոքներ կոնկրետ հաստաբանի գործի հետ կապված ձեզ հետ համաձայնվեմ դեռ նախկին մարդկանցների պաշտպան Մելիքյան Ռուբենի զեկույցի ժամանակ էր հնչեցվել այդ ձեր հնչեցած խոսքերը նրա մասին, որ Փաստաբանության ինստիտուտը կայացման փուլում է գտնվում։ Այո, ես կասեմ, որ դատական իշխանությունը մեր մոտ ավելի կայացված է, քան Փաստաբանության ինստիտուտը, եւ հենց այդ նկատառումներից ելնելով ես ցանկանում եմ ես տեսնում եմ որ կա աշխատանք, կա աշխատելու շատ լայն ֆրոնտ եւ այդ ֆրոնտում ես աշխատելու մեծ ցանկություն ունեմ։ Հենց դրանով է պայմանավորված իմ դատավորի լիազորությունների դադարեցումը եւ փաստաբանությամբ զբաղվելը։ Նաեւ ես դրանով ուզում եմ լուր բոլորին հայտնել, որ փաստաբանի աշխատանքը կամ այդ մասնագիտությունը բարձր հեղինակություն վայելող է եւ իմ աշխատանքի շնորհիվ ես դա կապացուցեմ։ Պարոն Ջագյան, այժմ այն ծառայությունների մասին, որոնք պատրաստվում եք մատուցել բնակչությանը։ Մենք մատուցել ենք եւ դատական պաշտպանություն եւ իրավաբանական օգնություն մինչեւ դատարան դիմելը խոսքը նաեւ քրեական գործերով ենք մատուցելուց առաջ մենք ունենք թիմ հաստաբաները միայն ես ու Երիցյանը չենք հնարավոր է նաեւ այլ փաստաբան վերցնենք որպես աշխատակից, բնականաբար ընկերության հիմնադիրները մենք ենք, մենք ենք հանդիսանում հավասար բաժիններով բաժնետերեր, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք օգտագործելու անհրաժեշտ դեպքում նաև այլ փաստաբանների աշխատանք արդեն որպես վարձու աշխատողներ։ Դայվ ընդգրկելու ենք եւ քաղաքացիական եւ վարչական եւ քրեական ոլորտները ծառայություն ենք մատուցելու թե դատարանում, թե արտադատական ոլորտում։ Դե ինչ, շնորհավոր ենք եւս մենք անգամ եւ բեղմնավոր աշխատանք մաղթենք։ Շնորհակալություն։ Դատական պաշտպանություն, իրավաբանական օգնություն, քրեական գործերով ծառայություն եւ սա դեռ ամենը չէ։ Գրասենյակի հիմնադիրներից Ռոման Երիցյանը թվարկում է մատուցվող բոլոր ծառայությունները եւ ներկայացնում այն անելիքները, որոնք նախատեսում է Ջանգիրյան եւ Երիցյան Փարտնյորս փաստաբանական գրասենյակը։ Պարոն Երիցյան, շնորհավորում ենք Ջանգիրյան եւ Երիցյան համագործակցության արդյունքում այսօր տեղի ունեցավ գրասենյակի բանց։ Շնորհակալ եմ, այո, այսօր տեղ ունեցավ գրասենյակի բացումը եւ այս գրասենյակի բացմամբ մենք հետապնդում ենք ինչպես քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը, այնպես էլ կոտրել հանրության մեջ այն կարծրատիպը, որ փաստաբանությունը դա այլընտրանք է։ Այսինքն գործող վերակնիչ դատարանի դատավորի դիմի համաձայն ազատվելով աշխատանքից եւ ես ի սկզբանե մասնագիտական գործունեությունը ծավալելով հենց փաստաբանության ոլորտում Ես ի սկզբանե էի նպատակ հետապնդում, իսկ ինքը ինձ միանալով նպատակ հետապնդեց կոտրել հանրության եւ իրավաբանական համայնքի մեջ այն կարծրատիպը, կրկնում եմ, որ փաստաբանությունը դա այլ ընտրանք է, այսինքն փաստաբանությունը կարող է լինել հիմնական մասնագիտություն, ինչը բնականաբար Արցախի հանրապետությունում փաստաբանությունը եւ ըստ այդ իրավունքների պաշտպանության հարցում մեծ խթան կհանդիսանա։ Պարոն Երիցյան, պիտի փաստենք, որ Արցախում փաստաբանական ինստիտուտը այնքան էլ զարգացած չէ եւ բավականին այսպես մեծ բեռ եք վերցնում ձեր վրա։ Այնքան էլ զարգացած չէ։ Հիմա կարծում եմ զարգացման մեծ խթան ենք տվել այս ընկերությունը բացելով ընդ որում ցանկանում եմ հիշատակել, որ Արցախում սա եզակի կառույցն է, որը իր գործնեությունը ծավալում է ոչ թե անհատ ձեռներեցի կարգավիճակով, այլ հենց ընկերության կարգավիճակով եւ բնականաբար ընկերություն բացելով մենք նպատակ ենք հետապնդում ունենալ ընկերության այնպիսի անդամներ, ովքեր կլինեն փաստաբաններ եւ ամեն մեկը մասնագիտացված կլինի կոնկրետ իր ոլորտում։ Օրինակ, այս գրասենյակում մենք ունենք կոնկրետ մասնագիտացված փաստաբան զինվորական ծառայության գործերով, վարչական գործերով, սնանկության գործերով, այսինքն Երիցյան եւ Ջանգիրյան համագործակցությունը իր մեջ չի ներառում միայն փաստաբան Երիցյան եւ փաստաբան Ջանգիրյան։ Այստեղ մեր հետ աշխատում են նաեւ Պաշտպանության բանակի իրավաբանական բաժնի նախկին պետ, Պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ պարոն Որոյ Պետրոսյանը, ով էլ ավելի մասնագիտացված է զինվորական ծառայության ոլորտում եւ զարմանալի կամ ինչ որ անակնկալ չեմ անի, եթե ասեմ, որ Արցախյան հանրապետությունում որոշակիորեն խախտում են նաև զինծառայողների իրավունքներն օրինական շահերը, այլ ծառայողների, ովքեր հավասարեցված են զինծառայողներին, եւ ըստ այդմ կոնկրետ պարոն Պետրոսյանի կողմից կմատուցի այնպիսի ծառայություններ, որոնք նվիրված կլինեն հենց ծառայողական ոլորտում առաջացած խախտումների վերացմանը։ Ես էլ դա եմ հարցնել, թե ինչով կարազնան Աջյան Գիրյանը եւ Գերիցյան Գրասենյակը։ Արցախյան պետությունում սա եզակի ընկերությունն է կամ եզակի կառույցն է, որտեղ որպես փաստաբան աշխատելու է 10 տարվա մասնագիտական փորձ ունեցող եւ իր դիմումի համաձայն դատավորի պաշտոնից ազատված դատավոր պարոն Ջանգիրյանը եւ չեմ թաքցնի, եթե ասեմ, հենց իմ հաստատանական գործնեությանս ընթացքում միշտ էլ նրան առանձնացրել եմ որպես իրավաբանական համայնքում հեղինակություն վայելող, որպես անկախ, անաչար եւ մարդկային արժեքներով լի դատավոր։ Առանձնանալու հենց առաջինը դրանով, որ այստեղ հաստատանական գործնեությամբ զբաղվելու հենց ներկա ժամանակահատվածում, այսինքն այս ժամանակահատվածում իր դյումի համաձայն դատավորի պաշտոնից ազատված դատավորը, ով բնականաբար ել ավելի տեղյակ է քաղաքացիների իրավունքների եւ օրինական շահերի խախտման փաստերին։ Անկերությունը առանձնանալու է կրկնում եմ նաեւ նրանով, որ մատուցելու է մասնագիտացված իրավաբանական ծառայություն, այսինքն կոնկրետ փաստաբան զբաղվելու է կոնկրետ մասնագիտական ուղղություններով։ Առանձնանալու է նաև իր մատուցող ծառայությունների որակով, ինչպես նաև առանձնանալու է այնքանով որքանով որ կազմակերպելու է, այսպես ասած, քաղաքացիների իրազեկման դասընթացներ։ Այսինքն ընկերությունը նախատեսում ենք, որ բարբերաբար, եթե ամիսը, եթե ոչ շաբաթ մեկ անգամ, ապա առնվազն ամիսը մեկ անգամ կազմակերպենք իրավաբանական դասընթացներ, ընդ որ անվճար իրավաբանական դասընթացներ, որի ընթացքում այդպիսի հետաքրքրություն ունեցող անձանց կներկայացնենք ենթադրյալ խախտման փաստեր, որոնք կարող են առնչվել հենց նրանց հետ, բնականաբար իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների իրացման հարցում որոշակի բարձաբանումներ կմցնենք, ինչը կնպաստի ըստից միանշանակ կնպաստի իրենց իրավագիտակցության եւ ըստ այդմ Արցախում իրավագիտակցության զարգացմանը։ Շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն Երիցյան, եւ մաղթում բեղմնավոր աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Գրասենյակում կլինեն կոնկրետ զինվորական վարչական գործերով մասնագիտացված փաստաբաններ։ Այնտեղ կաշխատի նաև Պաշտպանության բանակի իրավաբանական բաժնի նախկին պետ, փոխգնդապետ Վրույր Պետրոսյանը։ Ինչպես բոլոր բանակավարներում, այնպես էլ նաև ցավոք սրտի պաշտպանության բանակում մեր ունենք խնդիրներ, որոնք առնչվում են մարդու իրավունքներին, հաճախ այդ իրավունքները այս կամ այն կերպ խախտվում են եւ ինչու ոչ պաշտպանության բանակում ծառայություն մատուցող քաղաքացին եւս օժանդակության կարիք ունի անձինս փաստաբանների եւ դատական համակարգի։ Խնդիրները տարաբնույթ են վերաբերող զինվորական ոլորտին, ասենք դա կարող է լինի եւ բնակարանային հերթացուցակումներ արելու խնդիրներ եւ մորական ծառայությունից արձակելու խնդիրներ, բազմաթիվ հարցեր։ Հնարավորինս չափ քաջատեղյակ լինելով պաշտպանության բանակի իրավակարգավորումներին հնարավորինս չափ փորձում ենք աջակցել նման իրավիճակներում հայտնված քաղաքացիներին եւ հուսով ենք բարեհաջող կարողանանք դատականացումներում պաշտպանել նրանց խախտված իրավունքները։ Պարոն Պետրոսյան նման ճուղ, այսպես ասած, գրասենյակում ընդգրկելու անհրաժեշտությունը ինչպես առաջացավ։ Այս ձև ասենք, ոչ թե գյուղ ենք առանձնացրել որպես զինվորական, այլ հաշվի առնելով իմ ծառայությունը պաշտպանության բանակում ավելի քան 30 տարի, որից վերջին 14 տարիների ընթացքում զբաղացրել եմ իր բանական բաժանմունքի պետի հաստիքը, ուղղակի ավելի շատ առնչվել եք առնչվել եմ զինվորական ծառայության վերաբերող հարցերին, ավելի շատ եմ դիապետում զինվորական ծառայության ոլորտը կարգավորող օրենքներին, դրա համար այդ հարցերով ընկերությունում զբաղվում եմ ես։ Նույն բացի այդ հարցերից նաև կան քաղաքացիական, կամ վարչական հարցեր, գործեր, որոնցով ես զբաղվում Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմեցինք նորաբաց փաստաբանական գրասենյակի մասին։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։